Niarritzeko kontseiluaren laugarren puntua zen, elepari buruzko boska. Haute txigeienek itza hartu dute, banaka beren ikuspundua emateko, argumentu berdintsuak atera dituzte kontrakoek eta hainit ziren. Michel Benak hauzapezak hartu du itza lehenik horreitara zizi euskal duen atxikimendua baina eleparen desegokitasuna azpimarratuz. Joan den azaroan baino bi boska gehiago izan dira prefetaren proiektuaren kontra azparneko tailerek ez dute galdera erantzun gila fiteleen asuantaren arabera. Max Brisson opustizokoak azkarki egindu alde eleparen kontrakoek hauek zidu ezten publizitate hori alde erosiz ere ez dutela konbentzitzen ejandu. Maïdera Rostegi e oposizioan da eta bere bozka aldatu du azarotik alde agertu zen. Ce n'est pas un vote contre le Pays Basque, c'est un vote pour le, le, Pays Basque, beaucoup plus ambitieux que cette proposition qui me paraît véritablement bancale. J'ai beaucoup plus d'ambition pour mon territoire que de faire plaisir aux, préfets socialistes. socialiste. Amairu autetxi eleparen alde agertu dira, hauen artean Peio Klaveri, Michel Venak hauzapesaren gehiengoan da, ez adostasun horren aintzinean ere eleparen alde lanean sekituko duela ejan bere demisioa eman gabe